Aine xaristoi, egunon? Egunon. dian, literatur eh, solas uh, gaurkoan, eh, zer liburu hautatu duzu? Beraz, aldiuntan, eh, estilo berezi bateko liburu bat hartu dut, zientzia fi fikziozko liburu bat. Unen izen burua da silo, izkuntza guzietan berdin <laughs> daiteke silo, eta idazlea da Hugh Howey, Amerikar idazle bat da. Eta liburu hau frantxeseratua izan da 2008an, aktu dargita argitaletxeari esker. Oian, ziru, ez dakit zerteik hasi behar dugun, iruditik mentoaz? Bai, uh, ba azalan agerida, azala beltz eta gohia da. Erdian, azalaren erditsutan ikusten dugu uh, zirkulu bat, espirala bat, dirudienez, ezin bukatua. Gohi, hori kolorekoa, eta horrek nunbeitan irudikatzen du uh, sartuko giren uh, zilo hori, nun behitan lur aspira bai girelako, eta uh, jadanik uh, azalarekin uh, horren eta aspiratuak gira nun <laughs> Beraz, labur biltzeko, uh, ipuin hori uh, zehaztu gabea den etorkizun batetan gertatzen da, apokalipsia ondoko mundu batetan, istripu zerbait gertatu da lur gainan, ez dakigu bizirik dirauten milaka diendek gizarte behi bat antolatu dute, silo erjaldoi batetan, eun eta beho lau mailako silo batetan. Eta salmatu behar da, ezakit estatu batuetan ikusten diren eh, bedinezko eh, eraikuntza animaleko bat, holako, holako bat, lurazpian kukuturik. Arra zoinon bat entzat, eh, lurako, lur gaineko atmosfera kutsatua delako. Eraz, eh, kampu, kampuan ezin ahnaz hartu. Beraz, uh, eh, diende horiek, ba eta bizirik egoiteko lujazpian sartu dira. Gero, ala ere, kampu kaldeko berri zonbait bat dituzte, aspaldian, kanpoan instalatutako kamara bat esker, silo barnean, pantailetan, agerida kanpoko paisaia baina paisai hori sirtsikatua da, ahuntzitua, haize zirimolak jotzen dute alde guzietatik, eta laino beltz keskagarri batzuek estaltzen dute. Ara, hortako, gauza hainitz asmatzen alditugu astapenetik, pentsatzen dugu istripu zerbait gertatu dela, eh, ingurumenari lotutako istripu bat. Irakurria arau gauza batzu deskubritzen ditugu, pista batzu, eta hori da interesa, da astapenean ez dakigula fitxik, ipuinan edo gizon emazte horien bizitzan txartzen gira tanpez, eta ulertzen gira haien mundua aski ajarua dela, eta gero emeki emeki gauzak argitzen dira. Mm -hmm. Bon, milako badiende lurazpian ola bizi izanik, ez da pixka bat bazara barne hortan edo antolaketa historio? Bai, eh, biztan da, antolaketa beharrezkoa da, jakin behar da ziloan arauak biziki zojotzak direla arauak deitzen dituzte uh, ituna, ituna hitza edo pakt itza erabiltzen dute barneko legedia edo araudia izendatzeko. Badira arau biziki zorotzak beraz, uh, eh, ahigarriena da aurren ukaiteko araudi bat ere sortua dela, Siloa, rento, siloko tokia murriztua da. Baitez bada. Beraz, eh, ez da jende gehiagi bizitzen al barne hortan, Beraz, uh, bikoteak aurrako gaiteko, zozketan parte hartzen dute. Eta jakin behar da zozketak sortuak direla, edo plantan ezariak direla, eriotz guziz. Beraz, pertsona bat hil ezkero zilo barnean, zozketa bat antolatua da, burraso batzuek hor baten eskubida irabaz dezaten. Aski gogorra da, oartzen gira alde batetik, beraz, sortze guziak hilari, eriotzari lotuak direla, uh, astapenean pixka bat gordina edo gogorra du, baina azken finean biziaren zikloa besterik ez da azken finean. Uh, idiotz gehienak sortze batez ordezkatuak dira munduan ere, baina hor, poen gada beste ikuspundu batek ikusten dugula hori. Mhm. Sortze eta saren uh, eh, kudeak eta. Mhm. E, hori pentsatzekoa da, gero janariarena? Janaria ez da gehiagikerik erik, beraz dena zaindua da, jazioak, pertsonaka, e, biztan da, azitaguziak, plataguziak bukatzen dira, janaria <laughs> baino urgunago joan naiz, da egun eroko materiala, argindarra biziki eh, balio handikoa da, uh, argi basoak edo ampulak, era, hilarte baliatzen dira, ez da deus xauki erabiltzen. Ordina gailuetako teklatuak amar mila diskonponduak dira, hizkiak behitz eskuz marrasten dituzte gainean. La, eguneroko la, mm, truko edo tri, trikimailuak uh, azken puntara ino objektuen eh, erabiltzeko. Mm -hmm. Azkin da alde hortatik. Rekuperazio nozio hori bada ere, uh, gaur engun gerota gehiago entzuten duguna gizartean. Eta hor, hor zinez aplikatua da eta beharrezkoa da aplikatzea. Eta zer, egan nahi du, nunbeit, huaiko eh, uh, gizartean bezala, jende arteuntan bezala, badela memento bat ez mugimendu bat, eh, ez ere hor eh, eginen dena egibelde edo... Bai, badira uh, araudiaren kontra altsatu di, nahi diren jende batzu. Beraz ez dira baita espada xumeenak, denetarik bada, jende horietan. Jende hauen arazoa esperantza atxiki dutela da eta gizon emazte horiek uh, biziki baiko dira, kanpura joan nahi dute, sinesten dute kanpoan zerbait egin daitekeela, kanpoan gauzak eh, alda daitezkeela, baina nahien baiko jatasuna kutsako da, eta agintarien zat biziki lan jero osa Uh, eh, Egan nahi du, gizartearen gaineko kontrola galtzen aldutela. Beraz, uh, zigora oso simplea da, amezlari hori uh, eh, betidanik uh, eh, espero izan dutena lortuko dute, zilotik kanporatuak dira. Kanpoari pentsatuz gero, ametsegin ez gero, eta hori best, beste norbaitekin partekatuz gero, hori da debekatua. Bester utopia hori edo ilusio hori uh, buruan sartzea. hori jakinez, jakinaraziz gero best ondoko bat bateri, zigoja da zilotik saluki kanporatua izaita. Eta gertatzen da? Eta gertatzen da. Eta askotan gertatzen da. <laughs> Liburu aski poitoroa da, pentsu dut detaile hainitz badilela, ez, eh, araike olako xetasun eh, hainitz? Bai, gizarte bat berriz sortua izan da, liburu hortan, beraz, uh, gizarteak osatzen dituen elementu guziak garatuak dira edo deskribatuak dira bada eguneroko bizia, biziki prosaikoa, uh, ara, nola diaten duten, nola, nola ikusten diren, nola, nola diren, hori dena ageri da, beraz kasik uh, etnografiko bat ere bat dugu, bizi moldea da. Eta bestalde, bada da politika, justizia edo polizia zerbitzuak ere ageri dira. Urgunago joanez, gizartea deskribatua da, bere antolaketa, giza antolaketan, eran nahi baitu ziloa bizi arazteko, arauak ezagetuzte plantan, baina berriz ere hierarkia bat sortu dutela. Anarkia irriskorik ez izaiteko, hierarkia bat sortu dute. Zilo horren agintaria, hauza bat da, emazte bat, bere inguruan baditu badu xerif bat, polizia gizon bat, eta hierarkian bezala, gure bizian bezala, funtsian, ditugu azpian langile uh, zuzendariak edo uh, administrazioko langileak, informatikariak, indar haundiko informatikariak, eta ziloan uh, eh, eskailerak jautsi arau, gusten ditugu jende xumeak, biztanleak, eta azken finean sol-solan eskutipiak, langileak ezagutzen ditugu. Bon, zuk ereski dakortu duzu, eh, eta zientzia fikzioa izanki? E, biziki ereski irakurtzen da, zientzia fikzioa da, bai, bainan ezkira bat ere, uh, bon, ekstra mundu hortan, edo uh, espazio ontzi mundu horretan, gizakitik biziki gira, beraz, askifite hunkiak gira eta irakurtzen dugu egiski. Se eh, eta asun badira, jenden arteko ahemanak garatuak dira ere, psikologia hainitz bada, oartu gabean, gakaturik biziden pertsona baten bizia deskubritzen dugu, hala ere gakatuak diren pertsonak az psikologia hainitz, eta se eta hainitz. Beraz bai, eh, egiski irakurtzen da, eh, egiski aintzinatzen gira, ondoko kapitulura joa aintzinatu duen nahi dugu, gehiago ulertzeko, justuki, aintzinetik gertatu takoa ulertzeko. Eta jakin behar da ere, liburuan, kapitulu batetik bestera denburan ibiltzen girela ere. Batzutan aintzinatzen gira eta beste batzutan behiro gibelkatzen. Beraz, pieza kola emeki emeki elgarren artean lotzen dira, eta uh, eh, gibelara gaurkoa ubeki uler dezaguna. Bon, euh, norena eta ze izen du? Uh, da Silo, idazlea da Hugh Howey, aktu zud plazaratu zuen 2000 eta amairuan. Eta jakin behar da euh, ondoko bi ale plazaratuak izan direla, trilogia bat da. Eta justu erraiteko irakurleen zat, ondoko bi aleak, horre uh, berprinzipioan, ondoko bi aleekin, haintzinera joiten gira, beraz, gibelkatzen gira behiz ere historian zehar, eta astapeneko gertakarietarat igaiten gira behiro. Bo, mileskara hainitza, Inez? Mileskara zurit. <laughs>